góður hlustundur, verið velkonir að viðtækjunum. Það er þátturinn ESB Já eða Nei sem að tekur hér við eftir fréttir á Ótarpilsögu. Andris Jónsson heiti ég og með mér er Frosti Sigur Jónsson. Já, góðan daginn góður hlustur, það er annars september og þið eru að hlusta á þátturinn ESB Nei eða Já eins og ég kalla hann Andris <laughs> vil alltaf kalla hann ESB Já eða Nei <laughs> En við erum, við erum með hérna tvo gæsti sem eru einmitt kannski fulltrúar annars vegar Jás og, og hins vegar Neis í þessum efnum og það eru þeir Jón Sigursson sem er, já, hefur búið marga tilla mikið og sett mörgum mikið á meðbættum, meðal hans verið sælabankastjóri og formadur Fransónaflóksins en starfa nú sem lektor að kennari hjá háskólanum í Reykjavík og uh, svo hins vegar er það ásmundur Einar Dagarsson alþingismæður og, og formadur heimsínar og Þú er aldrei komið hinga út af sög áður, þú sagðar okkur það, núna áðan. Já, þetta er fyrsta sinns ég kem hérna í, í, í þennan, já bæði þennan þátt og, og hér í, í útastætti út af sög. Ég hef nokkur sinnum verið í símavuttelum en, en þetta er alveg bráðhugulegt hérna. Þetta afsannar svona þessa kenningu að ESB, nei, út af saga sé einhvers konar ESB andróðustu, þegar formaður heimsínar hefur ekki komið hingað einn personu fyrr eða hvað það, það getur við, en þannig hérna, að verðið bara hérstanlega velkomnir og, og þakka ykkur fyrir að koma til okkar og við viljum eins og vennilega byrja þáttunum því að spyrja svona hvernig þið, hvað skoðum þið hafið á þessu ESB umsvörnamáli og, og hversuna þið teljið hagsmunum Íslands betur borgið innan og utan ESB Vilt þú kannski byrja, Jón að segja okkur aðeins frá þinni afstöðu, hvernig hún er ég var, ég var lengi þeirra skoðunar að, að það væri ekki 2006-2007 að leita ingöngu í Evrópusambandið var hins vegar, hafði lengi verið þeirra skoðunar að uh, það væri leið sem við ættum að fara í framtíðinni að sjálfsögðu undir því komið hvernig aðildarsamningur verður mm -hmm. þegar að því kæmi vorið 2008 hins vegar fannst mér í eh, svona marsmánuði 2008 fannst mér að horfurna væri farnar að breytast og þá skrifaði ég nokkar greinar í morgunblæðum mm. um það að okkar gælderiskerfi væri komið í kreppu Já. okkar fjármálakerfi væri komið í kreppu sem væri að diffka, þetta var fyrir bankarhunnið og þá skrifaði ég nokkar greinar um það að það væri orðið tímabært að leita yngöngu til Evrópusambassins leita þar að, um að, að, eftir aðildarsamningi vegna þess að aðstæður okkar væru farnar að vesna og ég hef verið þeirra skoðanu síðan Já, um, ásmundur því svona afstæð, hvernig hún, hún stuttumáli stuttum stuttum Já, ég, ég uh, hef nú fylst mikið með bara svona málum almennt bæðið politík og öðru, allt frá því að allt frá því að mann eftir mér og, og hérna Uh, og hef eiginlega hef, og, og strax og, og þessi mál hafa borðið að góma þá, þá, þá hef ég verið svona haft verið mjög skeftiskur haft efasemdir á, á, á Európa-sambandsaðild og, og ég hef styrst bara jamt og þétt í þeirri skoðun alveg, alveg frá eftir því sem maður kynni sér þetta meira við erum að sjá hvað, hvernig þróun er að verða í Evrópusambatinu þar sem að þessi aukna miðstýring miðstýring eikst eh, alltaf dag frá degi og uh, hvort sem það er almennt í, í, í valda afsali, auðlindum eða í efnagsmálum uh, eh, við erum að sjá það núna að menn er að tala um aukna miðstýringu til þess að bjarga, bjarga uh, Evrunni og öðru þingjulíku Evrópusambat skatta og, og fjárlaga gerð verði borun undir Evrópusambandi og fleiri í þessu mæli og mín skoðun er einfallega svo að, að hagsmunum Íslands eh, lítils ríkis sé betur borgið utan Evrópusambandsins og uh, eh, svo sérstæða sem við höfum Íslandikar með allar þessar miklu öðlindir, legu landsins og annað því um líkt, þá erum við rík þjóð og, uh, og við eigum að uh, halda sjálfstæð okkar á sem flestum sviðum. Þannig að jápil þó við fengjum mjög hagstæðan samning og sjálfstjórnarsvæðum fiskveðarnar og undan þá að fyrir landbúnaðinn og allt þetta, myndur þá samt segja nei Evrópusambandið er alltaf Evrópusambandið og, og þegar að menn tala um þessa hagstæðu samninga sem hægt er að ná að eh, þá er nú bara hægt að líta til eh, samninga sem önnu ríki hafa fengið til að mynda Noregur og, og aðrir og, og þessar undanþáur sem hafa verið að bjóðast í sjáurútusmálum eins og fyrir möldu og önnur, önnur smá ríki að, eh, að það eru mjög litlar eða það eru engar líkur til þess að Íslendikar fái slíkar undanþáur og einsvarðandi landbúnaðin þannig að, þannig að við þurfum auðvitað að horfa á og það er það sem er kannski að koma núna dægin að það sem er í bóði er einfallega Evrópusambandið þetta er ekki hlaðborð, þetta er þannig að við þurfum að borða alla réttina sem er á borðinu mm. Jón mm -hmm. Eh, sérstað Íslands hún hefur nú einmitt líka verið nótuð af ja, auðverkisráð þegar hann hefur verið að færa rauk fyrir því að við kunnum að, að fá einhvers konar hagstaðan samning við Evrópusambandið eh, tekur undir með ásmundi einari að, eh, sko, að þetta sé ólíklegt Ég veit ekki hvort sérstaða Íslands í sjálfu sér er nokkuð meiri en sérstaða annara einstakra ríkja hver, mm, hver þjóð hefur sína sérstöð og sína sérstöku hagsmunni og ef það er eitthvað eitt sem hægt er að segja að sé megin einkenni eða megin regla hjá Európusambandinu í aðeldarsamningum þá eru það sérstakar lausnir fyrir hvert aðildaland. Það er ekki að segja það sé neitt sérstakt. Það hafa enginn tvö aðildarland undirgengist samskonar eða sömu aðildarsamninga. Það er til dæmis í síðustu greinum eða loka greinum Lissabons áttmálans. Það er vikið að sömur bústöðum í Danmörku og, og ég get talið upp fleiri slík dæmi Já. 349. Eh, grein eh, hérna, Lissabonsáttmálans er eh, beinlíni segir að Asor-eyingar, Madeira-búar og Kanari-eyingar þeir hafa landbúnað sinn og sjáurútveg alveg sér, mm. alveg útaf fyrir sig og það er ekki undan þáa eða neitt slíkt, það er bara ákvæði í Lissabonsáttmálanum. En eru þetta ekki aflandsegjar Portugals til dæmis eins og Madeira og fallundur aflands, eh, aflandsvæða ákvæði eins og Grelland gerir hitt á Nei, ég sjálfur sér ekki, er ekki það bara var samið um það á þeim grundvel að þau fengju þessi sérstöku ákvæði og, og það er engin sérstök lína í því ef Íslandingar óska eftir einhverju slíku þá verður þetta rætt um það ég get ekki fullirt um það núna hvort það er það á það fallist, ég get ekki fullirt um það núna hvort það er það samningur sem ég sjálfur eh, vildi greiða atkvæði með fyrir en ég sé hann en, en þessi fordæmi eru þarna en, og ég get nefnt til dæmis aðeldarsamning finna um álandsegjar þar geta menn ekki einu sinni kipt sér hús eða lóð eða fyrirtæki mm. nefn að hafa það lögheimili sem, sem dæmi. En eins og eh, í framhaldið þessu þú nefnir Dani og, og Svimurhúsalóðir sem gröður sem þeir settu og fengu í gegn að e, þannig að Danir voru að hluta til skeptískir og, og hérna töldur sem þurfa að verja grákvöna sérsta hagsmunni sína en e, þeir verðast mjög ánaðir eftir að konin í sambandi og það var hérna nýkönnun Eurobarometer sem að eh, sínir það að 76% dana telli hagsinu vel borgið þann inni og það hefur engin, engin þjóða ennþá reynd að komast út úr Európusambandinu, ekki frá því að Grænlandi Nei, það hefur ekki reynd á það en í 50. grein uh, eh, Lissabons áttmálans segir skýrumstöfum að hver þjóð hefur einhliða ótvíræðan og óskoraðan úrsagnarétt ef ekki næst samkomalagum úrsögnina þá tekur hún gild eftir tvö ár frá því að viðkomandi aðildaland hefur líst í yfir að það vil mm. ganga út þannig að þetta líkur alveg fyrir en ég vil ekki áherslu á annað líka þú sagðir Danir voru evablandnir og nú stiðja þeir allir aðildin að Európasambandinu ég tel að við eigum að vera evablandin við eigum að vera híkandi við eigum að hugsa okkur mörgum sinnum um það er bara eðli máls það hafa alla mm. þessa þjóðir gert og ég er ekki, ég harma það ekki að menn gagnrýni hugmyndur um yngöngu í Európusamband þetta er stór ákverðun, ég er sjálfur þjóðverðninsinni eða þjóðhyggjum aðra að lífskoðun og, og ég tel að þetta sé mjög stort skref reyndar tókum við megin skrefið þegar við gengum í EES nú er aðeins eftir nokkur svið sem við ég, höfum ekki gengið ég, ég, tók, í njöfum saman. Ég tók eitthvað því þú sérstaklega tókst að fram að árið 2008 þá var það kannski þetta efnarslu erfiðleika sem að vöktu áhugaðin á þessari engokóð sást hagsmunum í því en nú er Evropasambandi að gangi ykkur mjög mikla krísu sjálft og jafnvel svo mikla og djúpa það reynir mjög mikið á þetta myndsamstarf sem við höfum kannski gert okkur vonur um aðgangað en þeir sem að hafa áhugað því slíku Hver, Hvernig sér þú svona framtíð þessa Evru myndsamstarfs þróast og, og hversu langt þarf er eitthvað líkur að efran verið til þegar við erum tilbúin fyrir hana? Það er alveg ljóst að tilraunin um efruuna eins og Evrópum en setta hana fram í byrjun um aldamótin og upp úr aldamótonum var mjög djörf að því leiti að þeir gengur svo stutt og allir sem hafi kynnt sér gældarismál og peningamál í heiminum voru á þeim tíma mjög hugsi mm -hmm. getur þetta þólað einhverji ágjöf því þetta er miklu skemra gengið heldur en til dæmis bandaríkjamenn hafa gert með sinn bandaríkja dal en þá ber mér auðvitað að taka það fram að þar, þeir höfðu sko meirinn hundrað ár til að fíkra sér áfram, þeir stopna ekki Federal Reserve kerfið fyrir hvað 1913 sem mm. dæmi mm. og það er fyrst þá sem þeir eru komni með sameiginlegan seglabanka eða öllu heldur keðju af seglabankum um, um bandaríkin þannig í sjálfu sér er ekki hægt að segja að það komi mönnum á óvart að Evrópumenn lendi í vandraðum með mótun regluna fyrir Evruna. Ég held að þeir verði í mörg ár í vandraðum með þetta og ég held að við verðum í mörg ár í vandraðum með þetta en í heimsbúskap sem er innkennist af uh, Renminbi Gjaldmiðli Kína mm -hmm. Rúpíu Indverja Bandaríkjadal uh, Gjaldmiðli Kanada Brasilíu og, og, og Ástralíu þar eh, tel ég að að hagkvæmnin við sameilan gjaldmiðil verði öðru yfirsterkari Útráð þessum vandraðum efrunar sem að hún lýsir ásmundur eh, hvað telur þú að sé þá hellavenlægt að gera ef við gungum ekki í Evrópussambandi varandi gjaldirismál Íslendinga hefur þú trú á krónunni sem framtíðar gjaldmiðl okkar og, og hvernig heldur að henni farnist í þessu umhverfi sem, sem að Jón lýsir í heiminum? Sko ég held að sé allavega að fyrst og fremst sem við þurfum átt okkur á sem að haldið hefur nú verið fram í umræðinu mjög stíft og var gert sérstaklega fyrir síðustu alþingiskostningar eh, þar sem því var ítrekkað haldið fram þegar menn töluðu fyrir því að sækjum aðild að Evrópasambandinu þá var talað um að sækjum aðild að Evrópasambandinu og taka upp Evrur það var greinilega drivkrafturinn í umræðinu og svona eldsneiti til þess að fólk stundi það sækjum aðild að Európa-sambatinu en Evrópusamband er náttúrulega miklu meira heldur en bara mynd, myndbandalag og uh, síðan höfum við séð þessa erfileika sem að Evran hefur verið að glýma við við búum hér vissulega við gældirishöft og höfum, erum í erfileikum með okkar gældmiðil en, uh, en uh, erfileikarnir sem Evran er að glýma við uh, þar hafa menn tala fyrir og, og, og, og virtir fræðimenn skrifa vikulega greinar í, í bæði evrósk og bandarísk uh, dagblöð Eh, þar sem þeir velta upp eh, hver verður, eh, hvernig mun enda fyrir efruðni og, hérna, og hvaða leiðir séu mögulegar til þess að bjarginni. Þar hafa menn talað um, menn talað um að hugsanlega verði að, að kasta út þessum ríkjum eins og Greiklandi Uh, hér kom fræðumæði fyrir skömmu sem sagði það að, að, að, að þjóðverjar væru vandamál og þeir eru að fara að eida peningum sem þeir munu ekki gera Eh, það hefur líka verið tala fyrir aukinni miðstýringu í Evrópusambandinu til þess að bjarga Evrunni og þeirra tala um að sita sérstaka Evrópusamband skatta sem að renna beint til Brussels og, og, og alveg svo Jón segir hér og kemur inn á og þá er eina leiðin til þess að bjarga þessu myndsamstarfi það er einmitt aukin miðstýring aukin miðstýring og að færa meira völdum frá aðildaríkjónum til Brussel. En þú svarar ekki alveg spurningunum með krónuna. Já, og ég ætla að koma inn á það eftir, mm. til Brussel og, og við, þetta, við, við þetta er núna er núna að verða aukin anstofi, sjáum til og með í Breitlandi þar sem, að, þar sem er vaksandi, vaksandi evasemdir um þetta mikla valdaflutning til Brussel þannig að það er mikil innbyrðið spenna ekki bara í Európa-sambandinu heldur líka í þessu myndsamstarfi mm en svo við komum að krónu þá er alveg rétt að hún glýmur við ákveðin vandamál og við þurfum svona til lengri tíma litið að fara að hug, hugsa, hug, hugsa því hvað við gerum í okkar gjaldmeilsmálum. Mín skoðun er svo við höfum ekki að ganga inn í eh, ríkjasamband og, eh, og, og verða svona einhvers konar fylki eins og fylki í bandaríkjónum eftir kannski 100 ár til þess að ná okkur í annan gjaldmiðil. Eh, það liggur ljóst fyrir við verðum með krónuna næstu í að 15-20 árin. Það liggur bara ljóst fyrir því að skuldast að Ríkisjós er með þeim hætti og gældeins fór það annað. Þannig að, þannig að það, það liggur ljóst fyrir að það verður með þeim hætti hvort sem við tökum upp efruna eða ekki. Ég flutti þingsáluktuna tilögu uh, eh, núna á síðasta tingi þar sem að ég mæltist til þess að skipuðir því sérstakur starfshópur eða nefnd mál og skoðaði möguleika okkar Íslendinga, skoðaði möguleikan á því að, að halda íslensku krónunni, skoðaði möguleikan á því að skoða aðra gjaldmiða, hugsaðlega norsku krónuna, bandaríkjadólar, það eru mörg, mörg Suður, Suður Ameríkuríki sem að hafa tekið upp bandaríkjadólar sænska krónan hafa einhverju nefnt uh, og bæði skoða sagt, eh, til frambúðar hvernig við gerum þetta og eins út frá hagsveiplum, hagsveiplum og Íslandu í þessum, þessum myndsamstörfum þannig að ég hef enga, enga patent lausnað þessu ekki frekar heldur en þeir sem að tala um efruðna hún komi hér eftir þrjá daga, það er líka rann þannig að, þannig að við þurfum einfallega að skoða þetta í víðu samhengi en við þurfum fyrst að láta af, þeim, láta af þeirri hugsunum við sem að gangi í ríkjasamband engungu til þess að ná okkur í gældmeil það er algjörlega raung sína mínum mati Nú, Ásmöndi, ég vil spyrja þú hefur staðið að þingsálutuna til um að draga umsóknum tilbaka hvað, hvað vækir aðalega fyrir ykkur þingmannum í því? og telur þú líklegt að það náist meiri hluti fyrir slíkri í þinginu hvers vegna núna og hvað hefur breyst frá því að Já, um? það sem hefur náttúrulega breyst er eh, er eh, til dæmis þegar að sótt varum aðeins þá var það gert á, á svona Eh, fölskum forsöndum hvað var þar gjaldmiðilin eh, fólki var eins og ég kom inn og hér áðan fólki var talið trúum að við værum að eh, fara að taka upp efru eftir 2-3 ár einmitt. það er eitt þátturinn og mm -hmm. það hefur einfallega sínt sig að það er, verður ekki bóði og verður ekki mögulegt og, og meiri segja hörðustu ESB sinnar hafa, hafa sagt að meða við krísuna sem að gengi hefur yfir Evrópusambandi þá, þá sé það af og frá að við fáum einhverja flíti með fyrir inn í efruna Uh, síðan, síðan og, og semst þetta ástand allt í Evrópu Reyndar hefur össu beðið um frá eh, Evrópusamöndinu að þau Eh, einhverja yfirlýsingu um það að við fáum eh, stuðning við eh, krónu, krónu. Já, það er einlega yfirlýsingu utanrikiðsráð þeirra og, og það er kannski rétt að minnast þess þegar össur talaðum undan þá er í sjáurútismálum og fundi í Brussel í lok síðasta mánar þá sá stækkunar ástæðin stækkunarstjóri Európusambandsins ástæðin til að grýpa fram í fyrrónum og leiðréttan þannig að össur Skarpíðinsson hefur ekki lög að mæla varðandi það hvaða möguleika við fáum í Európusambandinu uh, Eh, það er þessi, þessi myndmál uh, eh, síðan hefur það einfallega gerst að, að, að eh, þetta var líka presenterað fyrir þjóðinni sem einhvers konar heildarlausn okkar vanda Uh, nú hefur þjóðin hins vegar snúist uh, gegn því og vill ekki 70% þjóðarnar hefur ekki áhugað því gangin í Evrópa-sambandið og uh, ríkur meiri hluti vill draga umsóknuna tilbaka en, en minni meiri hluti samt svangatkonunum Svona, þetta hefur aðeins ekki tilbaka það, það, það leikur nokkuð vafa því þetta fyrir svolítið eftir í hvernig þú spyrð og annað því umlíkt og ég, held, ég veit ekki hvort þessi konum var gerð eftir það kom svona inn í umræðan þessi þetta aðlunarferli eh, hvort hún var gerð fyrir þann tíma en það er allavegna ríkur meiri hluti sem að vil draga umsóknuna tilbaka mm -hmm. Uh, síðan í þriðalagi er það, er það það sem hefur verið að gerast að þetta ferli, þessi líðræðis hugsun sem var bóðuð í, í, eh, í, eh, þegar sótt var maðild, um því að enginn getur verið á móti því og ég er ekki mótallin því að þjóðin sjálf takja ákverðunum það hvort hún vil gangin í Evrópasambandið ekki en þá verður það að vera grundvallaratriði að í samfélaginu eigi sér ekki stað aðlögun að Evrópasambandinu áður en að þjóðin fær að segja hugsin Já. og það hefur svona verið að koma meir og meir upp á borðu og það verður kannski frólægt að fara frek ykkar í það hér og eftir Já, sko við þurfum að fara aðeins og leifa Jóni að koma svona sínum sjónum með um hvað þetta var þar varandi eh, umsóknuna Ég held að viðbráð, sko, Evrópusambansins við Óskum Ísland Já, e, jú, fyrir ekki Jóni? Já, ég held að viðbráð þeirra muni alls ekkit fara eftir <clears throat> íslensku krónunni í þeim skilningi að ástandið í Evrópusambandinu hindri það eitthvað Það, það hefur engin áhrif á stöðum ála í Európusambandinu, hvort 300.000 manna þjóðfélag hér bætist við eða ekki. Þeir taka þá ákvarðun bara við samningaborðið alveg óhá því hvað gerist í Gríklandi eða Portugal eða, eða Litáin eða Bulgaríu vegna þess að það er viðfónsefni sem hægt er að leysa ántillisti þess í sjálf og sig. En við þurfum að halda áfram bara þessum umræðu hérna eftir stuttlið, er það ekki frá stíðum? Jú, það skulum við hérna taka stutta öllusingabreg og koma aftur með þessa góðu gesti við erum hérna í ESB neyða já og annan september gestir okkar eru Ásmundur Einar Daðarsson og Jón Sigurðsson eh, fyrirhandi formaðið fransanflokksins koma aftur þessum ástundum Það var að koma aftur hér á uh, eh, útarpisögu í þættinum ESB já eða nei og uh, eh, gestur okkar í dag fröst eru Ásmundur Einar Daðarsson, Þingmaður Vinstakrætna og Jón Sigurðsson fyrirhandi formað fransunflokksins og nú var hendi kennar í háskólum í Reykjavík og Jón aður við fórum í auðlýsingarlið þá held ásmundur hérna langa ræðu um það að hverju e, aðstæðir hefur breyst og ástæðar til að endur sko þess ákvörunum að sækja um og hann er einn af þeim sem að ber frá þings álutinu til lögu um það á alþingi hver er þín skoðin? Er, er skynsalett Er það svona skynsalegt út frá tæknilegu sjónamiði bursið frá sko hvaða skoðun maður hefur að, að stöðva ferliði í miðri á? Nei, ég held að það sé útaf fyrir sem ég óskynsamlegt að stöðva það, ég held að sem ég e-, eðlilegt og eðlilegast og heppilegast að ljúka þessu og hafa síðan þjóðratkvækaristu og þjóðin tekur sína ákvörðun. Hins vegar er, er <clears throat> ómógulegt að andmæla því að þingmenn leggji fram þingsáleiktuna til og og berjist fyrir sínum sjónamiðum það, það er ekkert við því að segja og ekkert um það að segja nema gott þeir sem eru annara skoðunar svara því þá þingið er til þess að fjalla um þessi mál og raun og verum að líta á umræður um slíka þingsáleiktuna til ósen okkur skonar eldurstag um þetta mál það er bara fínt og ég vona hún verði tekin til umræðu og, og afgreitt. Európa sinnar hafa einmitt kvarta yfir því svolítið að ríkistjótin hafi verið rög að nota sitt svona dagskrárvald í, í, í stjórnmálum til þess að tala um já, um Európa sinnar. Já, ég hugsa að það sé nokkuð til í því og þarna kemur þá tækifærið fyrir stöðningsmenn aðeldar umsoknar í þinginu að að tala sínu máli, ég, ég get ekki gert neina að það var sem til þetta, mér finnst þetta eðlilegur, líðræðislegur og þingræðislegur réttur Einn ein, ein, sem hefur verið í umræðinu undanfæri það er þessir miklu peningar sem er að streyma inn frá Európa-samtunum, fjóri miljardar og, og við höfum að leggja inn einn miljard til þess að vinna svona alls konar verkefnum til þess að undibúa umsóknina og samningan og allt líkt og sem við viljum halda þessu fram að við séum komin fullt í aðlögun að Európa-samtunum ehm, um, Ásmundur, hvað myndur þú segja eru við, eru við komin inn í aðlögun eða eru þetta bara verkefni sem að nýtast hvað sem er og besta mál hva, hva, hvernig sér þú þetta? <clears throat> Þetta er náttúrulega tvíþætt þessir peningar sem er að koma hérna inn það er annars, við vorum að ræða það hérna í hlíðina að sáðan, annars vegar er það þetta aðlógunar fjármagn sem að, eða þessir peningar sem bjóðast í þessa IPA styrki og hins vegar er það peningar sem bjóðast hér til eh, kynningarstarfa þar sem að á að skapa umræðum um Evrópusambandið og opna hér kynningarstöðvar og og uh, bjóða eða kosta sérfræðinga til Íslands kosta hópa til Brussel í kynnisferður og annað, annað þvíumlíkt en þessi aðlögun sem að <clears throat> sem er svo þessi IPA áallun nú líka fyrir og var mikið umræðin í síðustu viku og hefur og er raunar enn og, og nú líka fyrir að, að öll ráðanætt er að skila inn Eh, verkefnum, EPA verkefnum þetta eru semst verkefni sem að þarf að vinna og er hægt að vinna í tengslum við aðildraumsóknuna. Til þess er hægt að fá ákveði fjármak frá Európa-sambandinu gegn mótframlegin frá Íslenska ríkinu það verður að tala um kannski 15% eitthvað svo les af þess að tölurnar hafi komið nákvæmlega fram þannig að það eru um 4-5 miljardar sem er að fara í, eh, fara í þessi aðlöfunarverkefni þá eru það rétt um eitt sem er að koma úr ríkisjóði, tæpur eitt kannski mhm. fyrir utan, fyrir utan óbeina vinnu Uh, og þessi verkefni sem að hægt er að ráðast í þarna, það kom til dæmis fram á fundi Sjávardsson Lambúnaðanemnd núna í uh, byrjun vikunar að eh, sjáarts og lambunaráðra ætlaði ekki að taka þátt í þessum aðlugunarverkefnum því að þetta veru bein og klárverkefni sem að snýru að því að aðlaga stjórnsísluna. Mm. Þetta voru nefnt til að mynda þrjúverkefni. Eh, það var að, að koma upp greiðslustofnun í landbúnaði sem er gríðarlega mikið batteri sem að heldur utanum allt þetta eftirlitskerfi í landbúnaðinu sem er mm. gríðarlega mikið í Európa-sambandinu og miklu meira heldur en við þegar maður venjast hér og er almennt held í þörf á uh, koma upp og byrja að undirbúa byggðar, byggðastuðningskerfið allt sem er með allt öðrum hætti heldur en hér á landi mm -hmm. og, og, og, og þriðjalagi verkefni sem að snýri að því að kortleggja allt gróðu far eftir, eftir hæð Og, og þetta síðastnefnda er vissulega verkefni sem að væri verkefni sem geta alveg nýst okkur í Íslandingum hvort sem við gengjum í Európa-sambandið ekki en hinn tvei verkefnin eru klárlega aðlögunarverkefni sem að snúa því að byrja að breyta íslenskri stjórnsíslu og það sem nýst ekki um áætlanagerð e, sem sagt áætlanir e, um það hvernig viljum að gera það eftir atkvæðagreifsluna heldur er þetta beinverkefni til að byrja að aðlaga stjórnsísluna mm. á meðan á aðildavirðaferðlinu stendur og þetta er í fullu samræmi við þær breytingar sem hafa orðið á þessu ferli. Uh, Uh, því hljótu við að spyrja okkur að því hvort að það sé eðlilegt að taka við hér fjórum til fimm miljardum inn í, inn í þjóðfélagið byrja að aðlaga kerfið byrja að aðlaga allt samfélagið áður en að þjóðin fær að segja sína skoðun mér finnst það mjög ólýðræðislegt og, og tekur af því þessu þessa líðræðis hugmynd sem að bjóa baki til að mynda hjá þeim hluta vinstri græna sem að stutti þetta og ég var endar ekki þeim hópi eh, Jón, er þetta ekki svolítið, einmitt eins og ásmundur segir, svolítið Þarna eru eh, hérna, áallanir og sjóðir sem eru sérstaklega settir, settir upp til þess að aðlaga, já, kannski, það er slagurum kannski stendur um það hvort þetta sé aðlögun eða ekki, en snýstum það að gera löndin tilbúin til þess að ganga í Európusambandið og falla því kerfi sem er þar og í gegnum þetta hafa uh, lönd eins og við balkanska og, uh, og austur-Európu fengið styrki til þess að ganga inn og hins vegar þetta sem að ásmundunarmi líka að þjóðin hefur ekki ennþá kannski sagt skýrt á hún vilji ganga inn en ég, bara þingið sko Ég hefast ekki um það að ráðherra sem vil gera breytingar sem eru innan að ramma lagana um stjórnsísluna þannig að það sé reglugjörðar ákveði hann getur sjálfsagt gefið út breytingu á reglugjörðum eh, í flestum og öllum atvikum munda þurfa að kynna það í ríkistjóninni og hlusta á andmæli félaga sinna í ríkistjóninni ef um það er að ræða það eru til dæla mjög litlar breytingar á stjórnsýslu sem hægt er að koma til leiðar á þess að breyta reglugerð eða breyta hreinlega lögum og uh, ég held að það sé alveg ljóst að, að þingnemdir það geta fylst með slíku og haft áhrif á það mér finnst það mjög eðlilegt að menn séu mjög hugsi um það ef það er verið að breyta eh, stjórnsýslunni í ekkurum aðdraganda aðildar viðræna eða í aðildar viðræðum mm. áður en búið er að spyrja þjóðina. Hins vegar gæti þá hugsanlega viðkomandi ráð þeirra svarað ég tel að þetta sé skinsamlega breyting af öðrum almennum ástæðum eins og ásmundu nefndi eitt dæmum ger á það. Ég eh, sé enga ástæðu til þess að vera með eitthvað óta um þetta vegna þess að þetta er einfallega ekki hægt á þess að breyta lögum eða breyta reglugjörðum og það fer fyrir ríkistjóðnarfund þó svo að hver ráðherra sé ráðandi á sínu, sí, sínu verksviði og þingnefndir geta fylst með því og ef einhver bröð er að þessu þá hefur það þau ein áhrif að auka andstöðuna uh, við þetta ferli það er mjög einfalt mál því að það er alveg rétt sem ásmundu segir en það er verið að, að læða að einhverjum breytingum af þessum toga þá, þá verka það alveg öfugt Já, þetta er svona skýtur skokku við að við heldum að við værum kannski að fara að kíkja ykkur pakka kanna hvað var í bóði eh, en nú eru við komin á fullt í, í eitthvað svona aðlunarferðli sem Nei, var hann hannað fyrir Nei, ég held að við séum það ekki Já, 5 miljardar eru miklu peningar Já, 5 miljardar þarf bara þeir, þessi 5 miljardar valda engum breytingum nema reglu gerð sér breytt eða lögum það, það er mjög einfalt er, við erum með stjórnarskrá og við erum með lög við erum með lögskipa kerðum stjórnsýslu og henni verður bara ekki breytt þó þú veifir öllum pengum einsins en er ekki rétt um er rögin eru þau að þetta er óþarfi þessi peningar þeir eru óþarfi til þess að komast að lýraðaristleri niðurstu um það hvort við viljum gáka að neina þeir eru óþarfir og ættu þess að ekki koma ykkar hinn þeir eru jafn óþarfir eins og gullasnin sem kemst yfir alla sko. múra aðalatriðið er það að þeir verka alveg öfugt þeir verka alls ekki eins og gullastning verka þveröfugt þeir vekja, nei, vekja, vekja allan almenning til, til umhugsunar um það að það sé verið að gera breytingar áður en rétt liðræðislegt umbóði veitt eins og ásmundu var að segja 112 miljónir af þessu veg að fara í kynningastarf á Europasambandinu sko, ég, ég get alveg sagt þér bara heimsinn á 500.000 krónur í sögunum það, það, er ekki, það er ekki er ekki sí, saman að jafna þessum það tölum. Það gildir alveg nákvæmlega sama um þetta. Ja. Ef auðarriksráðuneytið ætlaði að fara að beita þessum peningum á einhvern eh, hlutu dræganhátt þá kemur strax aðtóasend í auðarriksmálnefnd. Hvað séu þú ásmundur? Já það líkur náttúrulega ljóst fyrir að Evrópussambandið ætlar hér að opna viljaður meina kynningar með stöðvar uh, eh, á þessu árið að byrjun því næsta og bæði í Reykjavík og Akureyri þetta eru reynd og klárt, þetta er fyrir utan sendiráð þeir ætla líka að vera með sendiráð þannig að þetta eru reynd og klárt kostningamiðstöðar þar sem yfirskriftin er svo að þarna eigi að gefa réttar upplýsingar um Európa-sambandi En skýtur ekki svolítið skökk við að og þessi gaggrinni fyrir ekki áhundu komið frá heimsín sem að já, það er allavega ykkar, ykkar hérna Við viljum, sko- bara, við viljum bara fair play, það er bara, menn vilja bara jafn Við, við höfum eh, eh, séð eh, það skoðana, yk, Ykkar skoðanabræður, eða því sjálf hérna, um, um borginna þar sem það er neitakk við Európa-sambandinu Það er, það er einhver, ég hef ekki hugmyndu um hver er með þá flettiskylta auðlýsingar og, og það er ekki heimsins sem stendur fyrir því, það getur þess vegna verið þú Andris eða Jón Sigursson þó ég hefði það að, eh, að sem er með þær flettiskylta hefðferðir, hins vegar er mjög mikilvægt að hafa í huga og það höfum við, við höfum verið í sambandi við sýstur samtök heimsínar uh, eh, í öðrum ríkjum og þar sögðu þeir að það hefur með ólíkindum hvað þeir voru búin að undibúa sína kostningabaráttu vel og á síðustu metrónum streymdu hingað inn fjármunir streymdu hingað inn, eh, inn eh, auðvisingar í, í öllum fjölmiðlum og til, til sama, til sem dæmi má nefna að Evrópussambandið eigðir á hverju ári um 700 miljardum engöngu í það að auglýsa og kynna eigið ágæti og um þetta hafa verið skrifar marga greinar og ég veit ekki hvort að maður á að, á að vera aðeins, aðeins hérna, skjóta á Jón Sigursson og Framsónaflokkin en, en, eh, en við höfum séð það með auglýsingum hvað hægt er að rýfa fylgi upp á síðustu metrónum Ég vil aðeins segja, vil aðeins segja það að það er auðvitað alveg óhugsandi að Erlend ríkasamband sem við erum ekki aðilarað sem hefur sendir á Íslandi geti staðið fyrir eitthvað skonar kynningar átækja á Íslandi nema það sem er leifi og samþykki í íslenska stjórnvalda það er einfallega óhersandi og það en, gerist bara einfallega þannig að þeir sem er á móti því þeir bara beita áhrifum sínum í ríkistjóðinni og í þinginu og tryggja það að það sé málefnaleg kynning hlutlaus og hlutlag kynning og kom það ekki fram með mitt í, um, í, í hérna, tilögunu um Eh, skjölum með tillögunum að sækja um að það erði eh, þessum eh, sjónamiðum í aðranda þjóðrakagrisli erði öllum gefið kost, jafnkostur á því að koma koma, koma mér, sér sjónamum Mér minnir að það hafi verið, ég man það ekki nákvæmlega en, en það líkur alveg ljóst fyrir að erlendur aðili hefur ekki heimildi þessa hér nema með leiði ráðunættisins En ráðunættið er, er, er, er því styrkt af einhverjum sem að hefur mikið náhuga aðeld og vil, eh, sér ekki ástöð til að stöðu þetta hvað séu þú ásmundur, er ég kannski ofbarnalur í hugsunum? Sko, það er alveg rétt að það stóð til að styrkja bæði já og neyrhefingarnar með ákveðinu upphæð sem ætti að renna í senst að þessar hlutlösum umfjöllunum, eða þannig báðir aðeinar hefðu fjármagn úr að spila Þú verður það ekki næsta fjárlögum held ég? Eh, það er núna ákveðin nefnd í, í gangi úr með fulltrúum aðra flokka sem er svona móta reglurnar í kringu að hverju verða styrtir og hvernig þetta verður og hva, hvað upphæðir þetta verða og það kemur úr ríkisjóði og það verður framlag uh, eh, ríkisjóðs inn í, inn í þessa baróttu síðan fyrir utan það er Evrópusambandi sjálft og, uh, og við hljótum að spyrja okkur að því við hljótum að spyrja okkur að því hvort það sé eðlilegt til dæmis að þeir opni strax á þessu ári þegar að menn er að tala um að rínivinnu líkur ekki fyrir en á næsta ári og hugsanlegu samningur verður ekki komin hér fyrir nætti tvö eða þrjú ár er þá eðlilegt að þeir opni hér tvær kostningamiðstöðar strax á næsta ári eh, er eðlilegt að, að hluti af þessari IPA e áætlun stjórnvalda er hluti af henni er þessi TAIAX stu, stuðningur sem að snýst um það að borga fyrir hópa niður til Brussel. Við höfum heyrt af hópum sem hafa verið að fara niður til Brussel svona í kynnisferðir og fengi þar kvítvin og, og verða á fimmstjórnu hótelum og annað og, og þetta held ég sé bara mjög í, í líkingu við það sem að augmundur Jónasson Þingmaði skrifaði greinum og mikið fjadrafólk varð út af þessar glerperlur sem hann myndist á í grein sinn í frettablaðinu fyrir viku eða, hál, eða mánuðu síðan og hann er dreigið land með núna endur, ja. hann er ekki dreigið land með það og þetta er einmitt þessa glærperlu sem við erum að sjá núna við erum að sjá þessar glærperlu streyma hingað inn til landsins Jón eh, hérna það hefur, kemur, hefur, kemur hefur, einfalda ekki króna eða evra nema með samþykki í Íslenskar stjórnvalda og undir eftirliti þeirra og ef ríkistjónin vil stýra því á eitthvað sérstakann hátt þá gerur hún það ja. og það er engin ástæða til að vera með eitthvað efasemtur um það í sjálfu sér hins vegar fagnar ég því að menn eru vakandi og vilja fylgjast með þessu, það er bara mjög góð En þú sem ert eldri en það veitur í íslenskum stjórnmálum og, og, og þekki það veit að það eru peningar eh, sem koma þar, koma þar inn í eh, hefur ekkert áökjur að því til dæmis að útgerðamenn þeir muni fjármagna sem hafa beina hagsmunni eh, gegna aðild að þeir muni fjármagna samtökum svo heimsín Ég held að reynslan sé alveg ótvíraði þessu Ef menn er að beita penningum þá virka þeir eins neikvægt eins og jákvægt og almenningur hugsa sitt ráð venjulegt fólk að hugsa sitt ráð Þú treystir kjósendur? Ég treystu þetta kjósendur en hins vegar treysti ég líka mönnum eins og ásmundi og fleirum að fylgjast með þessu mm. og, og, og vera vakandi yfir því og gagnarína þetta í alvöru talað við erum fámenn þjóð og, og stöndum höllum fæti og við þurfum á því að halda að það sé vakaði yfir okkar hagsmunum og réttindum. En er þetta ekki aldrei svona, mér heyrist það að það sé svolítið svart síni sem að rekur þig inn í þessa þennan áhuga öðrupa samtöðunum, ef þú hefði trú á Íslandi að geti stað og eigin fótum þá, og við getum verið sjálfstað þjóð og verið svona brattur bara þá þyrtu við ekki að ganga inn er það rétt skiljað mér? Ég hafna algjörlega <laughs> þessum orðum þau eru algjörlega fráleit ég hef mikla trú á sjálfstæði Íslands ég hef þjóðinni sinni og, og þjóðfrelsi sinni og ég hef mikla trú á sjálfstæði Íslands en það er ekki neistur okkur, okkur málu sjálfstæði það sko. skiptir, það bara snertir ekki þetta mál Evrópusambandið þvertamóti leið til þess að leysa langvarandi kreppu þjóðríkjana í Evrópu sem hefur komið upp vegna nútíma tækna og nútíma viðskipta og nútíma samskipta. Európusambandið þvert á móti til að styrkja smáþjóðirnar og styrkja smáríkinn til að takast á við framtíðina ásmundur að lókum? Bara að lókum, ég vil þakka fyrir að fá að koma hérna en, en, en ég held að, og, og ég held að Trúir þú ekki á sérstu að Ísland, trúir ekki á að tækifæri Ísland svona inn á Europasambansi, það getur staðið sér vel Íslandingar munur standa sér vel hvar sem þeir eru og Íslands þjóð munur standa sér vel hvar sem þeir eru ég hef enga efasendur um það en þeir miklu möguleika sem Íslandingar eiga og þá miklu kraftur sem er hér í samfélaginu ég tel að hagsmunum okkar sé langt best borgið utan Evrópusambansins þar sem við höfum stjórn á eigin eigin málum þar sem ekki er miðstýrt afl í Brussel og ég veit að Jón Sigursson er mér sammála og þegar hann kemur, þegar hann kemur til okkar og, og, og, og úr þessari vittleysu sinni þá er hann bara velkomin í heimsín Já, en við þá látum þetta vera loka <laughs> Þetta er ágætt nýðulag Nei, eða já annan september og við verum hérna aftur næsta 50 dag með góða gæsti og þakkum bara hlustendu kella fyrir og góða gæsti Takk fyrir mig Takk, takk fyrir